klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgais rādījuma arī Latvijas klausītāji ir otrdiena, pulkstens, drusku pāri astoņiem un kā ierasts šajā laikā. Radījuma arī Latvijas studijā kustība prosanktitāte un raidījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signe. Ella. Rīta. Un um, kopīgi mēs um, dalīsimies savās pārdomās un um, aicināsim arī tevi, dārgais klausītāji, um, mazliet savādāk paraudzīties uz svētiem rakstiem. Un mazliet savādāk varbūt arī viņus lasīt un um, ieklausīties un sadzirdēt. Kas ir tas vārds, kā kungs uzrunāt tieši tevi. Mēs redzējuma laikā izmantojam mūsu kustības dibinātāja Guljermo Džakvintas radītu metodi eksplozīvais evaņģēlijs. Tātad mēs um, ļaujam evaņģēliem mūsos eksplodēt un aizdegt mūsu sirdis tā, lai mēs tiešām dzīvotu Dieva vārdu, jo tas mūsu kustības dibinātājiem bija ļoti svarīgi, jo viņš mēdz teikt, būsim cilvēki, kuri izdzīvos Dieva vārdu, nevis cilvēki, kas to vienkārši klausās un uzreiz aizmirst. Metodei, ko mēs izdzīvosim trīs soļi, ieklausīsimies šodienas evaņģēlī fragmentā ar mīlestības skatienu, lai būtu spējīgi salīdzināt to ar mūsu ikdienas dzīvi un kaut ko mainītu savā e, dzīvē. Tieši to mēs arī darīsim. Atvērsim savas sirds Dievam, kurš vēlās mums atklāt e, savu mīlestību bet eh, kā ierasts, sāksim ar dziesmu. Svētais gars, nāc, nāc, svētais gars, nāc, nāc, mēs lūdzam tevi nāc, un mīlestību sirdis nes svētais gars nāc. Svētais gars nāc, nāc, svētais gars nāc, nāc. Mēs lūdzam tevi nāc un mīlestību sirdis nes svētais Ļaujiet, lai mani caurstrāvo vārds, lai saprastu kopā ar visiem svētajiem, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums. Ļaujiet iepazīt Kristus mīlestību. Ļaujiet man savā dzīvē piedzīvot mana Dieva mīlošo klātbūtni, kas mani ir ielicis savās plaukstās. Svētais gars dāvā, lai es neliktu šķēršļus vārda ceļā, kas nāk no dieva mutes, lai šis vārds neatgriežas pie dieva, nedarbojoties manī pēc viņa gribas, un ja nav paveicis to, kam tu to esi sūtījis. Āmen. Svētais gars, nāc, nāc, svētais gars pats nāc, mēs lūdzam tevi nāc, un mīlestību sirdis nes svētais gars nāc, svētais gars. un mīlestību sirdis nes svētais gars nāc. Mēs aicinām arī tevi, dārgais klausītāji, pievienoties e, mūsu meditācijā, mūsu pārdomās, un um, atvērt arī savu sirdi un klausīties, kas ir tas vārds evaņģēlī fragmentā, kas uzrunā tieši tevi. Eh, mēs eh, savā raidījumā pārdomājam Svētdienas evaņģēlīju fragmentu, tad eh, droši var atvērt mieram tuvu grāmatiņu vai Lūkas evaņģēlijas sastās nodaļas 27. līdz 38. pāntu, un tiešām lasīt šo vārdu un pārdomāt, kā, ar kādu vārdu Dievs šodien uzrunā tevi, un kas ir tas vārds vai teikums šajā fragmentā, um, kurš tevi īpaši uzrunā. Un, ja vēlaties padalīties, droši raksti mums uz studiju vārdu, kas tevi uzrunā, telefons izņem 266, 77, 272. Un, jā, ļausim Dievam būt klātsošam un mūs uzrunāt. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem – Jums, kas klausāties, es saku, mīliet savus ienaidniekus, labu dariet tiem, kas jūs ienīst. Svētijiet tos, kas jūs nolād, un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs nomēlno. Un tam, kas tev sit pa vienu vaigu, tam pagriez arī otru, un tam, kas ņem tavu mēteli, neliedz arī svārkus. Dod katram, kas tevi lūdz, un neatprasi to, kas tavs no tā, kas tev to atņem. Un kā jūs vēlaties, lai cilvēki jums darītu, tā līdzīgi dariet jūs viņiem. Un ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, tad kāda pateicība jums par to nākas? Jo arī grēcinieki mīl tos, kas mīl viņus – Un ja jūs labu darāt tiem, kas jums dara labu, kāda pateicība jums nākas, arī grēcinieki dara to pašu. Un ja jūs aizdosiet tiem, no kā cerat saņemt atpakaļ, kāda pateicība jums nākas, jo arī grēcinieki aizdod grēciniekiem, lai tikpat saņemtu atpakaļ. Jūs turpretī mīliet savus ienaidniekus, dariet labu un aizdodiet par to nekā necerēdami un jūsu alga būs liela, un jūs būsiet visaugstā bērni, jo viņš ir labs nepateicīgajiem un ļaunajiem. Esiet žēlsirdīgi, kā arī jūsu tēvs ir žēlsirdīgs. Netiesājiet, un jūs netiksiet tiesāti, nepazudiniet, un jūs netiksiet pazudināti. Piedodiet, un arī jums tiks piedots, dodiet, un jums tiks dots, labs, piespaidīts, sakratīts, un pāri plūstošs mērs jums tiks sabērts klēpī. Jo ar tādu pašu mēru, ar kādu jūs mērīsiet, arī jums tiks atmērīts. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Eksplozīvā evaņģēlī pirmais solis ir mīlestības skatiens. Mēs atveram savu sirdi, Un um, cenšamies sajust un sadzirdēt, kas ir tas vārds, ko Dievs man personīgi šodien saka. Tas var būt viens vārds vai teikums, bet kaut kas tāds, kas no fragmenta tieši man izceļas. Ella, kāds vārds šodien uzrunā tevi? Jā, pirmām kārtām man uzrunāja, ka Jēzus to saka jums, kas klausāties. Jā, nevis tiem, kas nedzird, bet tie, kas klausās. Nākamais, eh, Dievs ir labs nepateicīgiem un ļaunajiem arī. Eh, tad Jēzus mums saka, esiet žēlsirdīgi, un beigās eh, jums tiks dots labs, piespaidīts, sakratīts, un pāri plūstošs mērs jums tiks sabērts klēpī. Paldies! Rīta, kāda vārds ir uzrunāja tevi? Man šodien uzrunāja visas darbības vārdi. Mīliet, svētiet, lūdziet, dod, atkal mīliet, dārgiet, esiet žēlsirdīgi, netiesājiet, piedodiet, dodiet. Paldies! Man šodien uzrunāja vārdi jums, kas klausāties – Un uzrunāja arī uh, pēdējais teikums, jo ar tādu pašu mēru, ar kādu jūs mērīsiet, arī jums tiks atmērīts. Uh, tas ir vārds, kas, tie ir vārdi, kas uzrunāja mūs. Dargais klausītāji atgādina, ka mēs droši gribētu dzirdēt arī kādas pārdomas ir tev lasot šo evaņģēlī fragmentu. Telefons izņām 266 77 272. Droši padalieties, bet um, tagad dziesmu, lai pārdomātu evaņģēlī. Netic otram skurbu vārdu, kas kā dzelzai sirdi krīt, kas tam izcies gaišos domas, neļaubocis maidam līt. Teic to labo mīlu, vardı Kız kıvılcı sirdi kret Utram kasne vienu mirkli Ne lahuskum jas pavadit Snieti roku būtu siltu, atplaukt veselē liekas palīk, un kam ledu sirdī stīk. mēs esam atpakaļ un uh, turpināsim eksplozīvo evaņģēliju ar otro soli, kas ir gudrības apgūšana, kad mēs um, pārdomājam, kāpēc tieši šis dzirdētais vārds uh, man šodien uzrunāja, kāpēc es uh, lasot evaņģēliju fragmentus sadzirdēju tieši šo vārdu. Uh, Rīta, varbūt sāksim ar tevi. Kādas ir tavas pārdomas par uh, vārdu, un tu teici, ka tev uzrunāja visi darbības vārdi? Jā, mm, protams, kā šis šis evangelijs e, ir turpinājums no to, ko mēs jau klais, klausījāmies iepriekšējā zvedienā. Un mēs zinām, kā iepriekšējā zvedienā bija mm, um, Jēzus um, kalna zvetības, un, protams, bija atšķirīgs no Matejs, jo Matejs tiešām bija kalnas svētības, bet Lūkas arī atceramies, kā ne tikai zvēti tiem, bet arī bēdas jums. Un šeit turpinās, un es atceros uh, mūsu dibinātājs Guljelmo Džakvinta, viņš vienmēr teica, ka tiešām šajā nodaļā um, no Lūkasa evangēlijā ir tas uh, radikāls uh, eh, evangēlijs. Uh, Jēzus tiešām prasa no mums radikāla veida mīlēt. Un, eh, protams, tas nav vieglāk, tas ir svetuma ceļš, un mēs to ilgojamies un katru dienu to atjaunosim. Jo mēs visi esam vāji, mēs visi esam grecinieki, bet Jēzus aicina mums vairāk iet uz augšup. Un uh, par to mani uzrunāja e, darbības vārdi. Un, e, un kāpēc? Ne, lai nepazvitrot to, ko Jēzus sacaka, sacīja, ka mums jāmīlēt ienaidniekus, mums nevajadzīgs netiesāt un tā tālāk. E, ja, ja kāds e, man sit pa vienu vaigu, man pagriez ar otru, un mēs zinām, ka tas nav vieglāk. E, ja mēs skatāmies no cilvēciskā viedokļa, tas nav vieglāk, jo mēs esam cilvēki, bet tikai ar Dieva žēlastību mēs varam to dzīvot. Un tad darbības vārti vairāk dod man to spēku, to cerību, ka es varēšu dzīvot to, ko Jēzus mani māca, tikai ar viņu. Bez Kristus palīdzību es nevaru to dzīvot. Ar manu spēku nepietek, bet ar Dieva žēlastību. Tad, ja es, ja es mīlu, es mīlu Kristus vārdā. Un, ja es mīlu Kristus vārdā, es varu arī pieņemt visiem arī mani ienaidnieki. Un šajā brīdī es atceros eh, Zveta, kad, eh, Zveta Tereze no Kalkutas, kā viņa bija iespējams iet pie vis, eh, vairāk nabadzīgi cilvēki un, un nebaidījās uh, iet preti tiem, kas skatījās uz viņu, ko tu darīji. Un viņa mīlēja, tāpēc, ka viņa bija kopā ar Kristu. Tad es mīlu Kristus vārdā. Un es mīlu mani ienaidnieki tikai Kristus vārdā. Un mani ienaidnieki varbūt ir paši tie tuvinieki. Dažreiz mēs domām, uh, Nu, tagad mēs runām par kāru, kas taisa karš, tas ir mūsu ienaidnieki. Bet arī, arī varbūt ir tuvinieki, kas dara man kaut ko slikti, bet es mīlu viņiem, es piedod viņiem. Un tad tā mīlestība, tā piedošana, tā, ka es nevaru ties, ne, tiesāt, bet netiesāt, ka es varu būt dželsirdīgi, tā, tā nāks tikai eh, no Kristus un vairāk es esmu tuvu Kristu caur sakramentiem, caur Euharistijas sakramentu, caur arī gandarīšanas sakraments. Es vairāk man ir spēks mīlēt mani ienaidnieki, dot vienmēr un negaidīt, kā citi man dot, bet būt gatavs, lai vienmēr um, kalpot, kalpot bez uh, bez nekāda gaidīšanas. Un tas ir, ko Kristus šodien man aicina. Eh, un tas ir tiešām mīlestības revolūcija, jo mēs taisīsim mīlestības revolūciju ar mazākam aktiem un žestiem, katru dienu, ikdiena dzīve, nedomāsim par lielākas uh, eh, uh, eh, uh, darīšanas, bet tā mazākas lietas, uh, ka es varu darīt un mīlēt un paradīt citiem, ka es vēlos mīlēt tāpat, kā Kristu mani mīlēja, kas numira uz krustu par mums, un mēs zinām, ka tik daudz eh, nogalināja Kristu, jo viņi neticēja, ka viņš ir Dieva dēls. Tad no Kristus mācāmies mīliet, dodiet, lūdziet un zvētiet. Thank you. Paldies! Ella māja ar galvu un ļoti eh, piekrītoši saka, jā, tieši tā. Ella, varbūt eh, kādas ir tavas pārdomas, jo tevi tomēr uzrunāja citi mazliet eh, vārdi no evaņģēlī fragmenta. Jā, klausoties, klausoties māsu ritu, es sapratu, nu, superīgi, ka viņa šodien ir ar atnākusi uz rādio, jo man tas bija vajadzīgs, eh, tas tā kā mm, izlīdzinošais moments vienmēr māsa no, nostrādā, jo es runāšu tīri tā kā no savas dzīves, pēc pieredzes un, un, un būšu tāda, mm, kā lai to labāk pasaka rādio, eh, realistiska, jā, un, un tas bieži vien eh, var izraisīties kā tāds varbūt pat reizēm pārpratums, jo tas ir arī paradoxāli brīžiem, tā dzīves realitāte. Tāpēc māsa Rita, paldies! kas izlīdzināja jau pirms. Un e, es sākšu ar to, man uzrunāja vārdi, ka Jēzus saka jums, kas klausāties. Un tad es tagad konkrēti gribu teikt, Jēzum, es, es stāvu Jēzu tavā priekšā un saku, Jēzu, es dzirdēju tā tas, ko tu mums šodien māci, tas nav viegls dzīves princips, jo es to dzīvē lietoju. Un zini, šī taktika es esmu vairāk, <laughs> vairāk kārto izmēģinājusi, piepildījusi, tāpēc es varu padalīties. Un saku tā, tātad, bieži dzīvē ir tā, ka no malas skatoties, piepildot šo evaņģēlīja vietu Jēzu. Un kā moderni cilvēki saka vai teiktu tautā tagad tā, tas jau paliek pa lūzeri. Nu, es tā jūtos, tiešām es tā jūtos, Jēzu. Es bieži palieku par lūzeri, bet tas ir no cilvēciskā viedokļa, tas ir no pasaulīgā viedokļa. Es tiešām palieku par lūzeri, jo, lai piepildītu Dieva gribu, katrā situācijā, kuru tu man dzīvē liec priekšā, es nemaz savādāk nevaru. Un tur sākas viss tas, visa tā traģēdija, kas liekas sākumā, mm, ja cilvēks ir ticībā vaiš un, un dzīvē vēl maz ko pieredzējis, tad tur eh, var krist izmisumā un depresijās, un kā jau tas bieži arī varbūt dzīvē notiek. Taču es gribu teikt, ka ir viens, viena laba ziņa šī evaņģēlī Un tālāk ir tad tā. Mums dzīvē katram tiek doti cilvēki, kas mūs provocē uz grēku, bet tie ir tie cilvēki, ko šodienas evaņģēlijā Jēzus arī saka, ka Dievs ir arī labs pret viņiem. E, arī pret, Dievs ir labs arī pret nepateicīgajiem un pret ļaunajiem. Tālāk es saprotu tā, aha, tā tad tas, tie cilvēki man ir doti kā tādi, mm, kas grib tā kā man iedzelt, ja es eju pēc šī dzīves principa, ko Jēzus man evaņģēlijā saka, tātad man nāk pretī tādi cilvēki, kas visu laiku mani gribēs pārbaudīt, tā kā lapsenes, tā kā odi, tā kā dunduri. Es zinu, ka kādreiz kāds ir jautājis, kāpēc Dievs ir radījis odus? Nu, tad redz, šī evaņģēlijā mēs to saprotam. Dievs ir radījis odus, lai mēs saprotam, kad arī var būt tādi cilvēki vai tie, kas ļauj caur sevi tā darboties un būt mums kā odiem vai lapsenēm vai dunduriem, kas mūs tā kā provocē, grib iedzelt, ko darīt ko šī brīdī darīt, kā, kā man tagad piepildīt šo evaņģēlīju, ko es gribu. Es gribu būt svēta, nu es gribu, nu, Jēzu. Un tad man, es atceros, atbildēja viens priesteris, kas man teica, tu zini, tu vari atriepties, jo katrs mēs gribam atriepties uz ļaunu. Ja? Mums tas tā iekšēji ir ielikts, nu, tevi piespiež stūrī, iespiež stūrī, un tagad, nu, vat, ko tu darīsi? Tu taču esi kristieti, nu, davai griez otru vaigu. Un tas priesteris man saka, tu zini, vienīgais atriebības veids ir mīlestība. Un es tos, to paņēmu arī nopietni, un es arī izmēģināju dzīvē. Kā tas ir tagad? Man visu laiku dzeļ, kož, dundurē un, un, un sūc asinis, jā, jeb kā mēs sakam brīžiem arī parazitē. Un es tik mīlu, es tik mīlu, jā. Un, un vien man, viena, viens, viena paziņa man teica, kāpēc tu tā dari? Nevajag. Tas cilvēks taču nesaprot, nu nevajag, nu priekš kam tu sevi tērē tur, kur nevajag. Nevajag. Bet, ziniet, e, tur tālāk es, es runāšu, tālāk tiešām ir tas risinājums šeit pateikts, e, ka tagad, ja tu turpināsi mīlēt, tu turpināsi būt žēlsirdīgs, tu redzēsi tajā cilvēkā, ka tev viņš paliek žēl, tu tiešām ar asarām acīs klusībā lūksies un pārdzīvosi, ka man ir žēl, ka viņš tā tagad dara un, e, un, un es palieku tajā mīlestībā. Un nostrādā kolosāli. E, e, man birst asaras, es lūdzos, un tad notiek kaut kādi brīnumi, par kuriem es pati pat neceru, un beigās, kad es esmu visu atdevusi, neko sev nepaturu, un esmu mierīga ar tīru sirdsapziņu, tad tas piepildās, kas ir teikts, dodiet, un jums tiks dots labs, piespaidīts, sakratīts un pāri plūstošs mērs jums tiks sabērts klēpī. Un tieši šie vārdi, ka man saber klēpī, es varu liecināt jebkuram klausītājam, kurš šī brīdī ir depresijā nomākts, kuram dara pāri dzeļu odi arī ziemā un, un lapsenes un dunduri, tu, tu, tu nebeidz mīlēt, tu ej līdz galam, jo tev – tiks dot sakratīts un pāri plūstošs mērs, sabērts klēpī, un tu pat nevar iedomāties, kādos veidos un kādos variantos tas notiks. Tā nevienmēr būs nauda, bet tu būsi pāēdis, tu būsi apģērb, apģērbts, apģērbies, tev nekas netrūks, ja tu visu darīsi ar mīlestību. Āmen. Wow! <laughs> nu, skaisti! Ela kā vienmēr atrod uh, vārdus ārpus evaņģēlija un, uh, un iestājas klusē. Un ko tad es te varu beigās vēl piekomentēt? Var, var, var, var. <laughs> un, uh, bet, uh, nu jā, es varu tikai uh, savienot uh, gan to, ko Rīta minēja, gan, uh, gan arī Ēlas teiktajā. Mani uzrunāja šodien vārdi jums, kas klausāties. Un, uh, Un līdzīgi arī kā Ella teica, tad uh, es padomāju, vai, eh, vai es esmu tāda, kas klausās. Un uh, vai es tiešām uh, katru dienu esmu tā, kas, um, kas dzird Dieva vārdu un kas klausās. Un, um, un šeit arī, tad, kad mēs par mīlestību runājam un arī evaņģēlijā rakstīts, ne tikai klausīties, bet arī saredzēt un uh, sajust to, kas ir pasaulē. Un, uh, un uh, jā, uh, tas ir tas, kas man uzrunā, vai es esmu tāda, kas klausās, un uh, vēl man uzrunāja mm, evaņģēlī fragmenta noslēgums, kad uh, jo ar tādu pašu mēru, ar kādu jūs mērīsiet, arī jums tiks atmērīts. Un šeit jau arī tas, ko Ella saka, kad Eh, mīlēt un turpināt mīlēt, eh, neskatoties ne uz ko, un eh, dzīvot šajā mīlestībā, un man liekas arī tas, kad ehm, mūsdienās visi skrien uz kaut kādu, nu to, nosauksim to par mērīšanos, un ehm, kad tik man būtu labākais tur kaut kas, kad tik man būtu tur krūtākais kaut kas, bet ehm, bet man liekas, ka vērtīgākais par visu ir eh, tā attieksme, ko tu var dot. Un, eh, un man liekas, ka tāda eh, mīlestības pilna, atvērta un pozitīva attieksme mūsdienās ir tik ļoti liela dāvana, ka cilvēki slāpst pēc, slāpst pēc pozitīvisma, slāpst pēc, pēc kaut kādiem um, pateicības vārdiem, slāpst pēc, um, pēc tādas cilvēciskas mīlestības, jo es arī tas, ko es esmu novērojis, kad um, es um, braucot sabiedriskajā transportā, tas man jau arī no ārzemēm atbraucot, tad, kad cilvēkā pjāra ārzemēs no sabiedriskā transporta, visi saka paldies, <laughs> bet Latvijā, <laughs> es nesaprotu, kāpēc, Latvijā tas nav iegājies, uh, Un, eh, un man atkal kaut kā tas vienmēr, nu varbūt tad, ja es tur kāpju no pēdējām durvīm, bet, eh, bet ja es kāpju ārā no sabiedriskā transporta par pirmajām durvīm, es vienmēr saku paldies. Un, eh, un es vienreiz kāpu ar, ar draudzenārā, un es, nu, kāpju, un, nu, ja man tas jau ir tā kā automātiski, nu, tā kā paldies. Un viņi tāda, kāpēc tu saki paldies? Es atbēju, <laughs> tas ir, nu, tā kā, nu, paldies, vai tam vajadzīgs kaut kāds, nezinu, pamatojums, <laughs> kāpēc tu saki autobusu šoferim paldies, nu viņš ir lieliski paveic savu darbu, viņš mani atveda no punkta A uz punktu B, un uh, paldies viņam par to. Uh, tāpat arī veikalā uh, pasmaidīt un paskatīties uh, acīs pārdevējai, kad uh, man liekas, ka jā, mēs, nu ar visu to, kas ir ziņās, protams, un pasaulē, kas notiek, uh, mēs esam aizmirsuši tādu vienkāršu cilvēcību, un man liekas, šis ir ļoti skaists fragments, kurš atgādina par to, kad būsim, būsim labi, un arī pret tevi izturēsies labi, un tas jau arī, ko Rīta teica, kad kristiešiem, varbūt arī šo fragmentu lasot, liekas, kad kristieši ir, nu, tu viņu sitīs, un viņš tev, nu, tur pretī nestīs un gulēs, un, uh, Un, un jā, sit man pa otru vajag, jā, man patīk sāpes, tas jau, nu, izklausās diezgan sadistiski, bet, <laughs> nu, uh, kristieši nav tādi, un, un man liekas, nu, tas arī prā, pārpratums, protams, un kā mēs katrs in, interpretējam šo vārdu, bet, uh, bet galvenais, kas ir šeit, tā ir um, cilvēciskā mīlestība un, un skatīties uz citiem tā, kā tu gribētu, lai skatās uz tevi. Paldies! Tās ir manas šodienas ehm, pārdomas. Bet ehm, jā, ar pārdomām eksplozīvais evaņģēlijs vien nebeidzās, jo mums ir ehm, metodē trešais solis, kas ir pravietiskais norādījums, kad mēs apņemamies vienu lietiņu savā ikdienā pamainīt, lai tiešām būtu kā mm, uzsver mūsu kustības dibinātājs, būsim cilvēki, kas dzīvo Dievu vārdu. Um, tad um, mums būs apņemšanās Eh, Ella, kāda būs tava apņemšanās šonadēļ? Jā, es drosmīgi runāšu par savu netikumu, kas man ir no bērnības. man vienmēr, spēlējot spēles, piemēram, riču, raču, cirku vai kaut ko tādu, man vienmēr gribējās uzvarēt. Un ja es kādreiz ļoti ilgstoši zaudēju, nu, tas man sagrāva pilnībā. Nu, tad lūk, eh, šis ir evaņģēlijs, kas man piedāvā labprātīgi e, mīlot, vienmēr kļūt par lūzeri. Tas nozīmē pieņemt tieši to, kas man ir visgrūtāk. Nu, tā kā e, pasaulīgā, pas, ar pasaulīgām acīm skatoties, e, vienmēr zaudēt it kā. Nu, teiksim, naudas ziņā zaudēt vai tur e, laba darba ziņā zaudēt. Uh, Un eh, man piemīt šis, jā, kad man liekas, ka man ir nodarīts pāri netaisnīgi, ka es nesaņemu pienācīgu algu, eh, ka mani nodod vai nav pateicīgi par to, ko es daru labu. Ja? Nu, nu š, e, e, e, tas tiešām man piemīt. Piedodiet man visi, kas mani pazīst, man piemīt šādi, šādi <laughs> šāda domāšana. Nu, tad lūk, tad šo, eh, pēc šī evaņģēlija, pēc visa tā, kā es šodien arī emocionāli <laughs> izsakos, es centīšos un turpināšu gavēņa laikā atlaist šīs domas, eh, atbrīvot prātu, savu prātu no nevajadzīgām neoglīgām domām, uh, bet vienmēr cerēt uz to Dieva žēlstību un uz to iepriecinājumu, kā jau es teicu, ka viņš ir taisnīgs, viņš visu redz, viņš sabērs man klēpī vienkārši tāpat, jo viņš ļoti mani mīl un viņš to izdarīs pilnīgā mīlestībā bez nosacījumiem, un to viņš arī dara. Turklāt, kā māsa Rita teica, es centīšos apzināties, ka tā, tā tas dzīvesveids, kādu es esmu izmē, izvēlējusies, tas ir radikāls. Tas tiešām ir radikāls dzīvesveids, man nevajag apvainoties uz citiem, ka viņi tā nedzīvo, bet es tā gribu, ja? tā ir mana izvēle. Un tad ar šo saucamo paradoxālo domāšanu, kas arī pasaulīgajā uh, izpratnē, tā ir paradoxāla domāšana, teiksim, ko es lietoju, uh, lai es neapvainojos uz tiem cilvēkiem, kas mani nesaprot. Nu, lūdzu, piedodiet man arī <laughs> tie, kas mani nesaprot, bet es gribu dzīvot, es izvēlos pati, izvēlos dzīvot šāda veida dzīvi, bet tas nav viegli, tāpēc saprotiet arī lūdzu mani. <laughs> Paldies! Rīta, kāda būs tava apņemšanās? Um, vienmēr um, arvien vairāk padziļināt uh, kā Kristus mani mīlēja. Jo arī Kristus gāja pirms mums šis ceļš. E, visu savu dzīvi no, no kad viņš piedzima līdz krusta nāvei, vienmēr bija ienaidnieki. Un viņš vienmēr mīlēja. Un e, līdz krusta nāvei, tad es e, mēģinu arī e, Ella minēja, ka drīz arī sāksim gavena laiks. Tiešām gavena laiks ir tas ceļš, kas palīdz man dziļākā veidā e, pārbaudīt sevi, cik es mīlu, vai es mīlu kā Kristu, jo ar kristības sakraments esam aicināti to mīlēt, kā Kristus mani mīl, un mīlēt citiem, kā Kristus mums mīl. Un tas ir tāds ceļš, un e, dažreiz tas ir grūtāk nekā neest e, e galu vai neest pilnīgi, es zinu, ka ir daudz cilvēki, kas e, gave visu gavena laiks ar ūdens un maize. E, bet varbūt tā būtu vieglāk nekā, e, kad es esmu aicināt arvien vairāk mīlēt. Jo... E, Es varu teikt, katru situāciju mūsu, mūsu dzīvē mēs esam vienmēr aicināti mīlēt arvien vairāk, arvien vairāk. Un tā ir to, ka evaņģelis šodien mūs māca. Un uh, arī par to, ko mēs dzirdam, mēs nezinām, kā būs uh, nākotnē, protams, mēs ceram, ka mājom jērs visa pasaulē, bet arī, kad tu dzirdi visas ziņas, uh, Un tad ulasigo šo evangeliju, un es teicu, Jēzu, dod man spēku, dod man tavu žēlastību mīlēt, tāpat kā arī e, zvēti e, darīja pirms mums, arī ir daudz zvēti, kas dzīvoja kara laikā, un tiešām dod mums arī piemērs, kā dzīvot arī grūtākās laiks. Ceram, ka tā nebūs. Mēs to visi ceram un mēs luksimies par, mi par mieru pasaulē arī drīz sāksim um, palavības mātes novēna, jo svētdiena pirms, kas uh, eh, sāks gavena laiks, ir mm, palavības dievmātes svētki, un mēs vienmēr lūdzamies palavības mātes, un drīz arī būs publicēt um, um, uz Katolis LV novena, un tiešām šajā novena ir katru dienu rožu kronis ar atšķirībām meditācijām, lai tiešām lūgtis šajā jubilejas gads, kas esam aicināti kļūt cerības vecelnieki, palavības dievmāte dod mums palavību arvien vairāk mīlēt un kļūt miera un cerības nesēji. Paldies! Mana apņemšanās šajā nedēļā un šajā laikā varētu būt vairāk klausīties – lai, lai arī Jēzus uz mani skatoties varētu teikt, tu, kas klausies, un, eh, un jā, tiešām sadzirdēt un, eh, un arī ieraudzīt, kā es teicu, tās lietas, kur, kur pietrūkst mīlestības, un nevis par to jau es runāju arī pagājušajā reizē, bet um, sajust un, nu, tā kā tā nenosodīšana, kad uh, tu tā kā iekāp tā cilvēka kurpēs un, um, un centies viņu mīlēt tādu, kāds viņš ir, um, arī tad, ja viņa uzskati ir savādāki nekā tavējie, bet um, tu to pieņem ar mīlestību, bet, bet tu turpini dzīvot, kā jau arī Ēla teica, nu, kad savu dzīvi un, uh, un tu izvēlies būt kristietis, tu izvēlies ticēt Dievam, uh, Un, eh, jā, un citreiz varbūt eh, tas kādam nepatīk, un, eh, bet tu to pieņem mīlestībā un tādā pazemībā un lūdzies par to cilvēku, un tad jau Dievs strādā. Āmen. Paldies, dārgie klausītāji, ka šovakar bijāt kopā ar mums. No kustības prosanktitāte esam pateicīgi par, par jūsu, par klausītāju ziedojumiem. Uh, jo mūsu raidījums, tāpat kā jebkurš cits raidījums, arī Latvija raidījums, var pastāvēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem. Un mēs esam ļoti pateicīgi būt šeit un, un aicinam arī turpmāk atbalstīt radiomu arī Latviju, lai radio būtu tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Un jūs varat vai nu zvanīt uz ziedojumu tālruni 900 6769 vai jebkur citur, kur jūs redzat iespēju atbalstīt radio lai, eh, lai tiešām radio varētu būt tur, kur ir visvairāk vajadzīgs. Um, par kustību par sanktitāti mēs esam kustību par svētumu. Un, eh, ja jūs vēlaties kaut ko vairāk par mums uzzināt, tad droši rakstiet mums Facebookā kustību par sanktitāti vai meklējiet informāciju mūsu mājaslapā par sanktitāti.lv un eh, droši nāciet ciemos, rakstiet un diskutēsim, pārdomāsim, dalīsimies un uh, būsim sadraudzībā. Un eh, noslēgsim ar lūkšanu. Kungs eh, Jēzu Kristu, mans glābēji, mans pestītāji, tu mani tik ļoti esi mīlējis, ka tu par mani cieti pie krusta un upurēji sevi par maniem grēkiem. Tādēļ es nožēloju visus savus grēkus un nelokāmi ticu tavai žēlsirdīgajai un taisnīgajai mīlestībai – Piedod manus grēkus, palīdz man atteikties no ļaunā un izlīdzini manus grēkus. Padari man, mani tīru, sirdsapziņu un dziedini mani no manām sautīgajām domām, vārdiem un darbiem, kā arī no visa, kas mani atgrūž un apdraud manu uzticību tev. Paldies, dārgais klausītāji, ka šovakar bija kopā ar mums. Šodien studijā bija Signe. Ella. Rītam. Lai jums svētīgs vakars un mēs tiekamies jau pēc nedēļas. ¡Gracias!